to fasl fara'idu lulu batun farillan alwallah bakwai ne asalin da ya yanka fara'id wata abubuwa waɗanda Allah ya yanka ya ce tila sai kowa ya yi su in bai yi ba albabu shi don kun ga cikin qur'ani an ce idza qumtum ila salati fa ghaslu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa sawbiru rusukum wa arjulakum ila tabayni to annan kun fahimta ko da an ka ce gaslu ya sa ruwa kenan abin nan mai tsarki to fara'idul wudu'i sab'atun bakwai ne na farko an niyyatu wato niyya don ka wanke gabubuwan ka duka da niyya ka ji sanyi ba ka ce ai na wanke wuraren alwala bari in ta yi sallah sai ka yi shi dai da niyya alwala wa gasul washi sannan da wanke wa fuska don shi an ka fara ambata cikin qur'ani wa gasar liyadaini ilil marfiqaini haka nan wankewar hannuwa zuwa ga marafiqai wata mutum shi wanke hannayensa wannan shine yadu kun gane ko sannan wannan zira'i wata kiyan wanke yadu da zira'a har zuwa ga mirfar wata wannan shi ake ce mirfar. a asalin rafaka ya yadan ji daɗi ya sau abin nan ya jingina ji sanki kun ga wata majingina kenan Eh, kun fahimta ko ah, wajen wanke hannun nan wato zai hada hadda ya su ne ko zai tsaya nan ah, a hadda su hadda su hadda hmm. wancan wanki na farko da yayi da an kace kada ya tsoma hannu ne sai ya wanke ai wannan mustahabi ne ko sunna ne saboda haka in ya tawo ga wannan sai ya wanke da su sai ya hada da su eh zuwa sama shine yadu eh zira an ah, adad wannan mirfak eh, eh, amma duk kuma gaba da yana ce musu yadu ah, wa gasar da ya daina ilal mirfak ne ko wa masu rasu da shafar kai wata mutum ya taba ruwa ya shahi kansa kun gane hmm. to abin nan son ake yi shi da hannu biyu in yayi da guda ya game kai ne ko ina yayi wa gasulu rijlain il ka'bayn sannan ya wanke kafafunsa sawayensa zuwa ga idanun sawu wannan shine abin nan kadam wato abin nan shi wanke har zuwa ga wannan abin nan dan abin nan gwiwar wannan ta kai don sawu yadda da ka'bayn ne waddar ku kuma ba ka yi tsoma cikin ruwa ya isa eh, kuma sai ka murza Wani cucu daya wal fawru kuma in ka fara ba za ka yanke ba sai ka gama shine gaugawa ba ana nihin gaugawa kai bijib biji biji cikin minti ɗaya ka gama ba wata in ka fara ba za ka tsaya ba sai ka gama amma cikin natsuwa ba sauri yake nufi ba wata shi zan in ka fara ba a yankewa hmm. a'a wata abin da ake so wato komi za ka yi ka yi shi kasan kana yi in kasan kana yin sa wato kayan niyya kenan saboda haka wato wanke hannaye sun da farko sunna ne kurkurar baki sunna ne hanci sunna ne saboda haka lokacin da kake yi kasan kana yi sunna lokacin da za ka fara wanke fuska shi ne farkon farilla kasan farilla ce kake yi kaga ashe farkon niyya farilla ga wannan ne ka gane Eh, amma da ka taho kana abin nan ka ci tuwo ka wanke hannayenka ah, bayan ka kurkure baki sannan ka ce ai ina son in yi alwala ba za ka ci gaba da shaka ba don waɗannan ka wanke su ka kurkura ba da niyya ba ka gane sai ka koma sabo kenan hmm. in wata in abin nan in ya ɗebo bai ya taho ya zauna bai gaba ƙarshe ba ta bushe ba ba komi sai ci gaba eh, eh. kun yi ƙari ba a son wucewa ba so italatul gurra ba ka wanke hawuya ka wanke haƙwabli iya na an kace ka gane da ba a san ba a san a ga komi mm, wanda yawanci ina wanke kawo sai ina so sai ni sai sai ya kuma kuma eh to babu komi tunda ba shirin shafa zai akan soft din ba mm. da soft ne waɗanda yake jawarab wanda zai shafa a kansa to wannan ya yi haka nan ba zai shafa a kansu ba sai fa in ya cire gaba ɗaya ya fi musanyawa bayan alwallah kan mubar su kan fara alwala ta shi na su kuma na yanke ta a gaskiya to niyya ma wurin ta abin nan cikin zuciya ka wanke ka san kana yin alwala in ka faɗa da baki babu laifi don ya ƙara tunatar da kai amma mi an niyya ka san kana yi shine abin nan a ashe kaga ba a wata addu'a ba ce hmm. to ina ne daji ko ko ga annabi eh? <laughs> eh, to wai sa ne barayi su na sato eh. suka yanke a gangare suka kwashe abin da suke so eh ya halatta mu mu kwashe sauran mu ci eh domin abin musulmi ne eh haka ne musulmi a <laughs> الله يسلمك الله يكرمك الله كرف الله المسلمين الله يسلمك ودنا رك يا الله الله يسامو كما لا الله يسامو كما لا في الله يدعك في الدين المسلم الله يدعك في الدين المسلم الله كتك من الدكتور الايمان الله كتك من الدكتور الايمان بركة فاتحة بركة فاتحة باكي دا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم الحمد لله رب العالمين